Thank you. ที่เขึ้นกับกายเพื่อความปวดความเมื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตที่มันหลงคิดตกทุกข์นั่นก็พระพุทธเจ้าเฉลยให้เราแล้วว่ากายกับว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของจิตสต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของ 身体的身，我们的身，你要知道一点，就是身就是身，没有人，无人无我，无众生，无无受者，心就是心。啊，彭老师，无人无我无众生。 กันไปบางคนเป็นสุขเพราะความสุขบางคนเป็นทุกข์เพราะความทุกข์แต่ผู้ที่เห็นเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์那么，能知道的人，能看见的人，能觉知的人，有觉性的人，这一切不管是 Deus นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์งั้นเราเห็นงูก็พ้นจากงูไม่ให้เข้าไปใกล้งูไม่ให้งูกัดที่เห็นเห็นทุกข์พ้นจากทุกข์เห็นสุขพ้นจากสุขจึงเหนือสุขเหนือทุกข์那么苦来了，你知道它；乐来了， 你知道吗？啊，而不是苦来了，你就成为苦的人，你就马上钻到你的念头里，陷入在这个念头里拔不出来；乐来了，啊，你马上知道乐，啊，乐来了，就吸进去啊，去觉知它，而不是陷入到一些欢乐的情绪中。 知道苦了不理他，如果你知道乐了不理他，这个是超越一切，超越宗教、超越一切的，而不是限制佛教。人多，卖很多多，人多跟饭长多。 เรียกว่าบรรลุธรรมได้เห็นความหลงพ้นจากความหลงบรรลุธรรมได้เห็นความโกรธพ้นจากความโกรธเรียกว่าบรรลุธรรมได้ก็จะเท่ากับถ้าเห็นทุกข์ก็คนใถ้เห็นผู 看见苦，一面看见，一面知道，就能让你真正的体悟，就能让你啊真正的见到真理、见到法。一面乐，你知道乐来了，你有决心，你有决心。那么同样的，就像啊，你就可以一样的做到。 在刚才的啊，苦你可以指导他，乐你可以指导他啊。开悟的人是如何开悟的，就是这样开悟。เราเป็นผู้ใหญ่ปัญญาคนเรียนรับเข้าไปเลยไม่ต้องอักนวาน 从第一天来到这里，就说这一句话给大家听。今天第一天是十号，十号的晚上，一直到现在，已经走了很多次了。大家。 见，但是不要闪躲；看见，不要闪躲，就是。 人讲，那阿这个叫啥？就是人是什么？人就是人道，人都，那叫人啊，对不对？功夫就像在我们平常都把注意力放在头发上比较多。 佛陀就是这样教导我们的：苦来了，看到苦；乐来了，看到苦。一个现象生，你能看到它生；一个现象灭，你能看到它。 关注者，那在这个上面，哦，那一路往那，有三十六，ของเรา，teacher，是说的尼玛，难，难。尤其是中国。 尤其是中国人最要学习、改进，最需要学习，知道为什么呢？因为。 สมควรแล้วมีโอกาสที่จะไม่ยากเนาะเราได้เข้าถึงภาคปฏิบัติภาคฝึกหัดไม่ใช่ภาคเรียนรู้การเรียนรู้ได้ความรู้เยอะแยะภาคปฏิบัติต้องทำให้เป็น到时间了，是时候了，因缘和合。 他是中国人，要开始老老实实的学了。啊，之前大家对教育的研究已经足够了。啊，那么没有研究教育的人，你也不用去忧心忡忡说为什么我还？ มันฟังไม่เป็นอะไรเวลาหลงรู้ว่าทำเป็นไหมอย่าให้ เข้าไปอยู่ในความหลงนั้นหลงบางอะไรเช่นเป็นสุขทุกข์ไปเป็นทุกข์ทุกข์ไปไม่ไม่เป็นถ้ามันสุขเห็นมันสุขความสุขก็จบอย่างหมดพ้นไปความทุกข์ก็จบ 啊，这个人看不到了。画 <coughs> 面来了，画面是苦的，你马上知道。回到下才当中，你现在会做了吗？画面来了，画面可能是好的，可能是好的事情。啊，你又看见他。 回到当下的工作。你会这样做吗？你学会了吗？ห่ายคนหลงไปด้ความโกรธให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามหลังข้ามเกินผู้เดียวความโกรธ ทุกข์ให้ความทุกข์อ่อนอยู่กับเราข้ามหวานข้ามเพลินก็มีถ้าเราเห็น ยาดนะก็อยากแล้วน้ำมากน้ำมากถ้าเป็นมันยากถ้าเป็นยากกว่าถ้าเห็นง่ายๆถ้าเป็นรู้เหมือนขั้นเดียว就很简单。如果你成为他，นั่นเช่นมัน โกรธเป็นผู้โกรธยากเต่ต 如果你成为那个生气的人，是是？好的，我挺认同。如果你看见自己生气，也认同，其实很简单。忍，没得。忍，没得。看见。 是不属于他；看见，但是不属于他。นี่คือกระแสนี这就是道理，通向涅槃的路，你知道吗？เรียกว่าวิปัสสนา叫做提过身啊，提过身就是观 วิปัสสนาคือล่วงพ้นภาวะเก่าวิปัสสนาคือล่วงพ้นภาวะเดิมเดิมเปลี่ยนมาเป็นใหม่ แต่ก่อนอยู่โน้นวันนี้อยู่นี้แต่ก่อนสุขอยู่ในความสุขวันนี้เห็นมันสุขเห็นมันสุขความสุขไม่ใช่หรอกเป็นอันนั้น啊，以前我们所有的啊成为 快乐的人，成为苦的人，成为乐的人，成为好的人，成为坏的人，啊，成为对的人，成为错的人，彻底的把它全部的变种知道看见。忍怒，怒，都叫忍怒，不忍了，好快，好快，好快。 ออกไปไกลต้นงูแล้วมันมีหลุดพ้นในตัวพอเห็นแล้วก็ยิ่งหลุดพ้นพอเห็นแล้วก็หลุดพ้น我看见一条蛇，毒蛇。 要重视。大的快离开，走到一个很远的地方，就连蛇都追不上。明白我讲的话吗？พระพุทธเจ้าตรัสรู้ออกอริยสัจสี่เห็นเจ้าเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกมันก็เห็นออกไป ก็เห็นทางออก เห็นอาละพ้นก็เห็นไม่เป็นพ้นมา พ้นเหตุสุขพ้นทุกข์ พ้นโกรธพ้นโลภพ้นหลงเรียกว่าสัตว์ลูกออกเรียกสติพุทโธ 方法越大，越走越远，越走越远，其实根本追不上来。这就是普及那个第二道。不让人道，不让人，他不得道；富的人，他不得道；不让人道。只有见到法的人，才是。 真正的见到佛，只有见到真理的人，才是真正的见到你，而不是看到一张佛像贴在那里，你就见到佛了。阿弥陀佛，带着两座佛，转转转，转哪里？黄老。 那么佛陀呢，只是找寻到这个道理，然后来告诉我们。那我们应该做的事情呢，就是好好按照佛陀老人家的教导，好好的去吃，好好的去实践。从哪说呢？从自身开始，说自己每一个从脱的。 到世人的念头上，然后。เหมือนกับเดินผ่านพระเจ้าที่ไปทางนี้พระเจ้าเดินแทนของเราได้เราต้องเดินไปเองนี่บอกแต่การกระทำเป็นหน้าที่ของเราต้องไปเลยไปจากความหลงไปสู่ความไม่หลงไปเลยไปจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์ 在下光佛，在做光暗佛，在下光龙，在做光反凡凡佛，在下王那个帝。佛陀给我们指出了这条啊光明的大道。什么是这条光明大道呢？迷了，看到迷，看见迷，苦了。 给我们指出了这条光明的路，可是很多人看着自己身体，看不见自己身心，就不行。 ที่เนี่นะมานี่ เหมือนพระเจ้าเจอมีหนสองมนุษย์ทั้งหลายล่องอยู่ในห้องน้ำเป็นสุเป็นโุขึ้นมาขึ้นมา佛陀站在岸上，我在水里，佛陀一直叫我们来吧，来吧。 你看见你的他，他吃了，你可以上来。可是众生呢？我我很爱听，我很爱听，我很爱听。我不去了，我不老了。我跟他这次在一起很苦，嗯，虽然很苦，还是要这样。 ส่วนน้อยเรียกว่ามันพ้นเป็นหนาพ้นความหลงพ้นความโกรธพ้นความทุกข์มันจะเป็นยังไงขึ้นมาหายเจอหลงแต่ก่อนมันทุกข์แต่ก่อนมันทุกข์อยู่นอกเหมือนห้องน้ำมุดของก่อนโผล่ขึ้นมามุดทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ดีใจเสียใจชอบไม่ชอบันไม่เกี่เธอ 以前我们，坐坐在这个贪吃吃的火海。 有决心往上走。那么，当你努力的往上走的时候，啊，这个水就从你的脖子淹到了你的前胸。啊，继续努力，继续觉知，继续知道，啊，再往上走，啊，逆流而上，跟自己去。这个水就淹到了我们的腰腰部。啊，继续看见自己，知道自己，再往上走。 าถ้าไม่มีท่าขึ้นเนี่กัฝังไปในิพาตันวสัตว์เป็นทุกเป็นเป็นโศกเป็นทุกข์น้ำเีย็นก็ขึ้นเนี่กัฝังน้ำเีย็นก็เป็นโศกเป็นทุกข์ก็เห็นมันทุขเห็นมันทุกข์เทียท่าไหนใกล้ๆนั้นเราขึ้นจากเรือมีท่าเรือ ขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งถ้าเป็นเราขึ้นได้ยากเรียกว่าลอยคอต้องขึ้นฝั่งถ้าเห็นเราไม่น่าทุกคนมี成为他你说每天被水淹的活这种感觉会舒服吗？大家想象一下。如果你成为他的话，成为苦，成为乐。 成为对的，成为错的，啊，就这样脖子被水淹到这样，那么上岸以后，啊，和脖子这儿被淹到水，啊，是多么大的一个差别！为什么众生上不了岸？因为众生没有决心，因为众生 不见自己，就是不知道自己。แล้วเราก็มีมีหลักไม่ยากพระพุทธเจ้าไม่ผ่านมาแล้วผ่านสายนี้ไม่ลำบาก ช่นเราเวลานี้เราอยู่นี่ที่นี่ให้เหมือนพระเจ้า ตอนที่ก่อนตัดสโลนั่งอยู่ต้นโพอ่ไม่ดีผ้าผมไม่ดีผ้าเรานั่งจะไม่ถ่ายรูปให้ดูแต่เน้ถ่ายรูปให้ดู这是一件不难的事情。 没有大家想象的那么难，因为佛陀当年在菩提树下，没有像我们这样睡，我们睡觉有床，佛陀睡在地下，我们睡觉的时候还有被子，啊，环境很好，有被子很暖和，佛陀睡觉没有被子。 de su vida. าจริงๆบางคนก็นั่งรถมาสี่วันบางคนก็นั่งรถมายี่สิบชั่วโมงมีที่ไหนเป็นไม่เห็นบ้านเราไม่เห็นประเทศจีนมีศรัทธา你是说，嗯，在座的嗯学员有的是 坐了四天的火车，才来到目的地。有的是坐了二十多个小时的大巴车。 ดีดีทำชั่วชั่วปฏิบัติ แล้วการมีความเพียรมีศรัทธาท่านนั่งไงพอมีความเพียรความเพียรคือก็้าก็มีสติมันหลงรู้ความเพียรมันทุกข์รู้มันตกรู้ที่ว่าความเพียรถ้าเปลี่ยนล้วเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติแต่คำว่าเด็กน่นเหยีดตีความแต่ละ 这个出离心非常的好。那么接下来呢，你要做的事情就是用功。什么叫用功？来了看见他，来了听到他。不管是行住坐卧，时时刻。 นี้สติก็ยกมือขึ้นโลกโลกสติเหมือนมเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิโปกลงไปที่กาย นี้สติทุกกรณีได้ได้ตะพิตะปีไปล不会用功的人，手抬起来，打猫咪；不知道，放下来继续打猫咪。会用功的人，手抬起来，放远来。 手一放下去，光面走了。因为抬起来的时候看见外面了，手一放下，光面消失。这就是修行。嗯，มีสติมันจะเป่าๆเยี่ยมเยี่ยมเดินไปบางคน เอาจริงจังไม่ใช่ทุกขาปฏิวัติปฏิบัติลำบากลู่ระยะหลังคนทำสบายสบายหลางใจรู้ไปหลงไม่เป็นไรรู้ไม่เป็นไรมันเียดก็รู้มันถูกก็รู้มันทุกก็รู้สบายสบายไปบางคนผิดเอ้าผิดแล้วบางคนถูกเออยินีดีไม่ใช่ ดีไม่ดีไม่ออกสบายเห็นมันที่อยู่ที่ที่น 你笑不出来。嗯，佛陀没有教我们朝你哭，佛陀现在是教你哭。大家好好下一个功。老和尚，有客人来吗？哎，你怎样啊？ ในความรักเอาความรักมาด้วยในความโกรธเสียดเอาความโกรธความเสียดมาด้วยยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะได้เห็นพอเห็นก็มันสุขมันทุกข์มันคิดถึงความรักความจำมีสติของกายตัดเป็นตัดกรรมได้今天来 来，有的来到菩提寺，是因为那个爱某个人，带着一些爱心来。有的来到菩提寺，ยี่สิบนาทีครับอีกยี่สิบนาทีครับแต่ให้ปฏิบัติก็ได้หรือคอยเบาต่อก็ได้แล้วแต่ครับ 做到了，对对对，嗯嗯嗯。之前你是自己，来到了普吉岛，啊，你谁都不想，你只是看着自己身体。啊，之前你是那个那么爱那个人的人，来到了普吉岛，你看着自己学会爱。嗯。 来西洛多摩城之前，你是那个啊相亲啊贪欲很强的人，那么你能看见自己，每天每天讲，你能做到多少呢？สักสิบนะกรรมฐานหนึ่งสักสิบก็เปลี่ยนร้ายเป็นดี ัจิตมันหลงโลก มันทุกโลกเขียนแล้ว องค์ก็ได้มานฆ่าคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนมาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยน โดยเจ้าอ่ะ เราหยุดแล้ว เธอยังมาหยุดที่ไหนเปลี่ยนทันทีการจับดาบพัดขึ้นมาลูกเสือเปลี่ยนนาทีทิ้งดาบไปเลย 叫别人倒霉是吧？带着落差。这是一个改变的过程，一定要改变自己，不要去改变别人。看见改变，知道改变，不断的让自己从过去。 เราเป็นรถมือสองเท่านั้นเคยสุขมาเคยทุกมา อันสุขอันทุกข์เอวมาอวดกันใครก็เคยสุขใครก็เคยทุกข์มีกิเลสหนาไาม่ราคะมีติดมีถูกมาเยอะแยะแม่หลวงใจก็รถมือสองมือสามแต่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นดีนะเป็นดีเลย 哦，这边吗？我们车型就像买一个二手车旧车，啊，我变成新车，嗯，啊，他说，其他四位啊，以前也有旧车，啊，但是可以把每一个零件换一换，啊，有。 对。